Eskas horri buru egiteko lantalde bat muntatu zen txi, herritar eta nioekin, eta inkesta bat ere zabaldu zuten hiru herrietako etxetarat. Katialine Marrizko gaintiar gazte elkarteko diru zaina. Dar, uh, laurugoita hiru uh, erantzunuk anginituen eta hortik aterazena da behar bat bazela hemen e, ibarrean aktivitateak proposatzea uh, eh, arlo uh, eh, ezberdinetan, uh, kulturan eta beste arlo uh, berezi batzuetan ere. Burrun ginela uh, hemen uh, bai mhm. zentroatik eta olako gauzak atera ziren hortik eta burasuak nahi zutela mm, profesional bat uh, okupatzea uh, baita ere uh, erritarrak, Joan denudan, jadanik eta hilek batzu antolatu dira eta arrakasta frango dute. Katialin Marizko. Bi egun, e, izan da egun bat e, nun e, sukaldaritza egin duten lekuko ekoizpenekin eta aratsaldean egin dute marrazki aktivitate bat otoportre delakoa landu zuten eta hor zigarri konten ziren aurrak. Eta beste egun bat egin dute ibilaldi bat, hemen gaindi eta jokoak uh, eh, oianean eh, eta gero atxaldean ere um, marin natu, natura bimilaeko animatzailearekin eh, gindituzte jokoak uh, gauen arari buruz. Ara, eta hori zigarri guztuko onkan dute aurrek. Aktibitateak bi hizkuntzetan antolatuak dira, inkestako emaitzetan erdiak baino gehiago xede hori agertu baizuen, gaintiar gazte elkartearen proiektua garatzeko orai langile bat sekatzen dute denbora erdiz.